Hvala Allah djela ša'nu koji spusti nam dosta blagodat, salavat i salam na našim milijanik Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam. Danas, inša Allah, pričat oko jedne tema koju vidim da važna puno. To je pod naziv dijela koji kvari rastva. Naravno, na, na ima, o ima Allah djela ša'nu. Hoće vam kažem da vratimo na period Medina. Poslanik sallallahu alaihi wa sallam 13 godina u Mekka tiškoća e, balaja, iskušenja i e, na kraju uspio da učini hijđara sa khairli ashab prva generacija do Medina. Prvi korak koji treba da radi poslanik sallallahu alaihi wa sallam prije da usnavira islamska država da usnovira stubovi za braća, bratstva u ime Allah Đalešan. Čim ulazi u Madine, ne rekao gdje će spavat ili nešto, rekao o ljudi, širiti salam, hraniti gladni, klanjati u noć dok ljudi spavaju, a naravno ulaziti u džennet sa salamom. A šta znači ovo govor, draga braća i sestra? Ta generacija koji će, ako Bog da, na ta vremena, da proširit islam u svijetu, mora da ima, imaju međusobnu jaka veza. Jaka veza kada padni brdo, neće padni njihov veza koji je međusobno to je početak Medina a na kraj život poslanika sallallahu alaihi wasallam početak bio mal broj kada bio obraštani, obraštani hađ ispred više od sto hiladu ashaba ista poruka ali na drugi način jer veliki broj, broj nakon velike pobjeda nakon svajanja Mekka i tako dalje poslanik sa sallam priča o ljudi zapamtiti vaš krv vaš imetak vaš čast je zabranjen taj dan bio dan hađ znači dan zabnada i di bio zabran u Mekke Mekke znači Beled el Haram koji ima poseban i strogo propis da je zabranjen mnogi stvari. Pa kaži vaš imetak, vaš krv, vaš čast, isto zabranjen kako ta prostor je zabranjen. Znači, braća, najglavni nakon tauhida, nakon da prihvataš islama, da čuvaš međusobno odnose među braća i sestra. Koliko teško živeti koliko teško život kada kvari međusobno odnosi među braća i sestra. Kad izvor ljubav u ima Allaha, izvori budi prazan. Kad dolazi ljudi koji samo misli za sebi, kad dolazi ljudi koji samo kaže ja sam, ja sam, težak je težak. Težak je život. Na kraju čovjek nađe sebi Sam najbolje, najbolje, draga braća i sestra, kad nađiš hajli insan, tvoj prijatelj, ili sestra nađi hajli sestra, koji ima odanost, vječu odanost u mora mora pićamo punu, punu Allahi, braća, ali nemamo prostor za to. Kad nađiš odan, udan, odan jedan prijatelj, čuvaj ga dobro, drži ga zubom, jer kao, kao taj insan neće naći rijetko, i pitajte nas. A naprotiv ima ljudi koji samo misli kako kvari međusobni odnos među vraća. Kako da kvari među ljudi? Kako da vodi na kraju da čovjek mrzi sebi i mrzi prijatelj i mrzi život? To su naša sreća, naša vraća. Pa zbog toga, draga braća i sestra, je htio da pričam oko toga. Allah subhanahu wa ta'ala insistiru nukoliko ajati u Kur'anu, u hadisu, da neće ja spominjati sebe. Imamo u suratu al-Hijarat, Allah v riječ, prijevod značenja, zaista mu'mini su braća, pa pomijeriti među braća. Innamal mu'minuna ihwa fa aslihu bayna akhawaykum. I kada Allah subhanahu wa ta'ala spomenuo blagodat u džennet, šta je rekao kad ulazi ljudi u džennet? Izvagli smo od njeva prsa i mržnina a sjeli su, sjeli su na divanima. Jer i naša sredstva još uvijek ima mržnja, ali kad ulazu ljudi u džennet, nemaju toga. A ljudi koji nemaju mržnja u srca prema drugi braća ili drugi sestra, to je imaju nagrada u sudnjega dana. Jer ima šajtan koji oče kvari, ima ljudi poput šajtani koji oče kvari mađu braća, pa ljudi koji uspiju da spasi sebi od, od, od, od ove bolesti, kad budi sudnjega dan, Allah kaže, gdje koji se volio u moj ima? Ja pravim nima mimbari. Znate mimbari gdje stoji e, hatib na mimbar u, u džamija? Za ti ljudi imaju mimbar, ali ne mimbar od drva, nego to je mimbar od svjetlo. Koji, koji će ih zavoditi poslanici? Vjerovjesnika. Kada gledaju ta stepini gdje su stigli koji su volio ima Allaha, kad poslanici vjerovjesnima, kada gledaju ti ljudi, oni će zavoditi i šahidi. To je Birađe Tirmizi i Ahmed. I Abu Hurajra radijallahu anhu od poslanika sallallahu alaihi wa sallam rekao na jedan period jedan čovjek išao zijarat u ima Allaha za jedan insan. A kada krenu prema njemu sreo je melek. Melek je njega pitao I što si krenuo prema njemu? Jel ima ti neki korist? Tražiš? Kaži nije u Allahi. Ja sam samo njega zavolio ima Allaha. Rekao, ja sam poslanik od Allaha. I Allah ti kaže, ja tebi voli kako si voli tvoj prijatelj. Braća draga, neki će reći, ja znam ovaj hadis. Ali hajde gledaj o sebi, gledaj tvoj drug, kako ste jedan drugi. Gledaj ti sestra, ako stvarno voliš dvoje sestra u ime Allaha, jel tu je stvarno da ti voliš nju u ime Allaha? A slušajte šta je rekao Hayrli generacija, Muhammad ibn Munkader, kada bi je upitan, i šta je ostalo od uslastve Dunjalog? Kaži susrat sa Hayrli braća. A da budiš ti razlog da ulaziš sa sreće za nje. Slušajte, čuješ da tvoj prijatelj ima neki tiškoća, hajdi razmisli kako da razveseliš njega. A ima ljudi naprotiv, dolazi samo sa tugom. Rikao Al-Hasan, naravno Al-Basri, naša braća to su drađi nego naš ehl. Naš ehl ko su žene i djeca. Naša braća, zašto? Jer naša braća, kad mi sjedimo sa njima, posjeti nas sa ahiratom. A naša ehl, odnosno žena i djeca, posjeti nas sa Dunjaluk. I kada bio upitan Sufjan ibn Ajajna, i šta je voda koji za život kao jedan primjer, i šta je koji razlog da čovjek živi u, i da stigni na, na, na stepini kako treba, kaži susret sa braća, susret sa hajili braća. I kaži, ukras za insan je kad ima mnogi hajili braća. Halid ibn Safuan rekao, najnemući insan koji ne nađe hejli braća. Najnemući insan koji ne nađe hejli braća. Pa vidite, draga braća i sestra, to je sve uvod za e, manifestacija ili, ili, ili, ili znakovi hajrli ljudi koji imaju hajrli život. Pa ja ću ulaziti sad u prvi razlog koji kvari brastva. Prvo, pohleban prima dunijalog pohleban prima i šta ima u ruka tvoj brat ili tvoja sestra. Rekao poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadisu koji je bila že Ibn Majah koji čuje riječi poslanik ne kaže sallallahu alejhi ve sellem. Kaže, budi skroman prema dunjaluk, Allah će tebi zavolit. A budi skroman prema šta ima u ruci dvoj ljudi, ljudi će bi volit. Hadis tani budi skroman u dunjaluk, Allah će tebi zavoliti. A budi skroman prema šta ima u ruka ljudi, ljudi će tebi zavoliti. Pa nema sumnija ljudi. Nema sumnija, draga braća i sestra, koji uvijek gleda šta ima u ruka ljudi. Ljudi će tebi odma mrzit. Ali kad gleda da si ti ne plaćiš pažnja šta ima u njegov ruka, što on ima neki auto, neki posao, neki šta ja znam odjeća, ali ti ne obratiš pažnju oko toga, odmah će mi zavoriti. A to je lijek, slušajte braća. Vidli smo ljudi ko su samo njov oči gleda za, za šta ima u ruku drugi, odma počne mržina. Drugo, grijeha i slab pokornost prema Allaha. To je drugi razlog. Pa kad, kad smo se saznali u ima Allaha, bili smo hajli braća, sretni smo u džamiju, imaju, idemo u darce zajedno, imamo uvijek savit jedan drugi, a kada imamo slab imana, počeo zikr slabi, ibadat slaba, učenje znanja slabe, pa dolazla griha, pa dolazio šajtan, pa odma srca tvrd, pa nakon toga međusobno odnosi pogvario. I odvorna vrata zlo a od vrata zlo, da čovjek samo misli kako da učini azijat za njegov brat. Poslanik sa selam obzori nas oko toga rekao, muslim prema njegov brat, ne učini nepravda, ne njega izdajit, ne njega poniziti. I on je Bogom zakljedva rekao, sallallahu alaihi wa sallam, neće biti dvojca koji imaju prije ljubav u ima Allaha, da ni bio razlog njegov, njegov da su rastali, da ni niko od njih učini greha. Razumjeti? Znači, greha razlog da se bio sa taj brat prije hajrli, bio, di njega voliš, ti njega uvijek, dan i noć zajedno, pa kada učiniš greha, odma dolazi neki mržni. Pa ti u sebi kažeš, ne znam kako ja njega prije volim toliko, a sad ja ne znam odalim, jer ti sad imaš drugi, tvoja glava je promijenila skroz. Ti si bio herli insan, pa tražiš ko su herli kao ti. A ti sad drugači, pa naravno ti će ti će tražiš koji isti kao ti. A posle toga rekao Ibn al Qayyim rahimahullah, od posljedice grijeha, da čovjek koji čini grijeha učini te guba u njegova srca, a učini da ljudi njega kao odali od njega posljedice grijeha. A mi znamo čovjek kad bude pokoran, ali ja njega, Allah subhanahu wa ta'ala njega voli i kaže maraci, ja njega volim, pa volite njega. A obrnut, kada čovjek učini grijeha, dolazi mržnja kod ljudi. Pa dađiš, vallahi braća i sestra, nađiš neki insan, pa svi ljudi kažu, ne znamo taj insan, mi njega mrzim. Što mi mrzimo njega, mi ne znamo. To je od grijeha, vallahi a dođe jedan insan koji je njegova lica koliko ima sjaj i ti kažeš Allaha mi, ja njega volim, ne znam zašto. A ja ću tebe reći zašto. Taj insan, Allah njemu dao da u cijelu noć on je popravio između sebi Allah. Pa Allah subhanahu ta'ala popravio njegova veza između njega i njegova žena i njegova djeca i njegov narod, tako dalje. Pa nekad svaki gleda u sebi u njegova srca, kako sam ja moje stanija, i kako drugi meni gleda, ti će odmah znat kako je tvoje stanije tačno kod Allaha. I tako je jedan od sarfe rekao, ja znam moje stanije kod Allaha, kako stanija moja žena i moja jahalica. To je odmah grija. Čovjek, kad nađe njegova žena mirna i fina, maša Allah, to je Allah popravi njoj. A odjedno nađe žena Allah salamat druga će skroz. Nek sjedi tako čini ste fare i kaže to je sve od sebe. Jari, isto ja jahalica, prije bila jahalica, pa sad auto. Kupio si, maša Allah, dobar auto, a svaki dan kvar, neki balaje. Pa od mehaničar, do električar, pa gori i dori, to je možda od sebi, možda od sebi. Pa nek svaki od sebi traži gdje on pogrišio, neko čini pokajanje. Znači, drugi razlog za koji kvari bratstva, to je greha. Pa neka svaki u sebi gleda šta je moj razlog i šta se desilo za meni da sam stigao do toga. Idemo dalje, draga braća i sestra. Treći, ima jedan adab koji je važno puno, koji razlog da kvari između brat i ostalo braća na e, e, adab kako da pričaš sa tvoj brat i kako da slušaš njega. Lijepo da, da, da, da znaš, ima kultura kada pričaš sa tvoj brat. Da ti gledaš njega. Nismi i kada on priča s, s tobom, pa ti ostaviš svoj glava na druge strana. Lijepo kad tebi salami ti smiješ, wa alaikum salam wa rahmatullah. I od adaba isto kad tvoj brat kad priča s tobom i priča nešto koje ti znaš, nije smije da ti kariš, znam ja njega. Hajde da stavi dalje. Nije, hajde sačekaj malo dok završi. I kad završi, razumiješ, ne treba da, da, da, da, da ostaviš neke komentara. Osim kad ima neki greška. Pa kad vidimo kako ponašanje poslanika sa Osalem sa mušerik. Dolaze ljudi kod njega pa pričaju kako ti pričaš tako u islamu, to je ne netačno i, i, i. I kad završi poslanik sa kaže, jesi završio. Kaže, ja sam. Pa imam ja nešto bolje da će tebe reći. Pa priča sa njim lijepo, objasna njega pravi vjera, pa na kraju ljudi od lijepo ponašanja i naravno zbog prava dala prihvati govor poslanika sallallahu alaihi sallam. Četiri ima nešto važno koje isto hoću da, da objasnim. Šala koji ne fina, na jedan način koji bude razlog da kvari između braća sam sebi ili ima nekih koji brzublit za riječ. Puno šala na, na, na, na, na nelijep način odma zgubi dvoj autoritet. Kad ljudi tebe poštuju, sutra neće tebe poštovati. Kad stalno ti vice, pa drugi, pa nekim komentara, pa ti praviš sebi, misliš da si ti simpatičan, a ti naprotiv nisi tako, odma zgubiš kod braća. Zgubiš kod tvoj prijatelj poslanik sa saran imao šala jest. Ali njegova šala je lijepa i mala. Nije toliko. Isto šala sa rukom ne treba, braćo, jer vodi do na kraju do neki tuča. To je nevalija. Petu, punu rasprava. Punu rasprava, to je vodi do, do, do isto, do mržina. I je poslanik sa saran opozorio oko toga. I rekao, ja garantujem koji odali od rasprava, naravno bez pravda, bez pravda, za niki kuća u džennet ili na džennet. Pa, hajdi tako raspitaj u sebi, kad, ja, kad ti imaš rasprava za tvoj brat cijelu noć oko niki masala, a ti nemaš pojma, on nema pojma, a priča ti dan i noć oko toga. Na kraju, nakon ljubav koju bio mađu vama, odmah zgubiš ti ljubav koju bio od dvoje srca prema njemu i odba doliz, dolazi šajtan. Isto kada vodi nesprav, neki rasprav do kraja da ti nemaš, da ne možeš da objediš njega. Završi sa njim. Jer pazi, šajtan čeka da kvari komplet tema sa njim. Znači, najgori kad dolazi kod insana da dan i noć samo rasprava je priča bez vezi, a on nema znanja naravno šest ima nešto važno isto koji koji ne smiješ pričaš sa dvoj prijatelj a ima treći sa vama da ti tiho pričaš sa njim jer to je odmah vodi do, do, do niki sumnja sumnja od treći se kažu paziti od šajšan, šajtan koji šapšava pa dolazi kod treći kad je dobro pazi on priča protiv tebi oni imenu cilj da nisu s tobom pa Ako pogrešiš, reci halali, brat, Boga mi mi pričamo nisu daleko od tebi, to je tema koja je vezana za daleko puno od tebi i ta, tako dalje, tako dalje, pa da čuvaš, pa to je isto nešto važno. Sedam, da nakon toliko ima to, imati a, društvo sa dvoj brat, pa naravno, vi ste pravi prijatelj, najbolji prijatelji, imati tajni. A kad dolazi neki nesporazum među vama, e, dolazi jedan od vas, pa odma priča tajna koja je bila među vama, za neki insan ili za ekipa, šta znam, pa to je kao ti izdu tvoj brat. I ja ću vam reći jedan hadis koji, koji ne znam mnogi. Poslanik sa salam, ovaj hadis Hasan rekao tako Albani, rahmatullahi alaih. A rekao kada... Ušli meni slušaj, slušaj dobro. Znači, podrazumivan je taj insan, kada bio e, oprezan kad priča s tobom, da on siguran sad da nema niko, pa on puču priča. Znači, on nije tebi rekao da tu je amanat, ali kada tako učinju, to je znači da je tu je amanat. Da to je, tako je rekao, da to je amanat. Prema tome nis, nis pričaš niko. I ako desilo neki nespor, razum ismađu tebi dvoji prijatelj, čuvaj taj tajna. A od svoje svojstva monafik, da kad posvaža pritjeruje u njegov razdor. Od svojstva monafik, kad ima nesporazum sa njegov drug, odma poči bla bla bla i priča protiv, znam ja, to je takav, to je nekav, to je svojstva monafik. Nek šuti. Nek šuti. Isto najgore od toga, da čovjek ima žene prije, pa razvao sam joj pa otkri tajna koja je bila sa njom ili obrnut, to je najgori, to je veliki, veliki grije. Pa to je amanat, ne smijeku da, da, da, da pričat, završiti sa njom, završati ima sa njom. Ima nešto još koje ne čuva čast muslimana. To je nešto važno. I dolazi u islam po, od, od, od stvari koji, koji insistira islam da čuva čast muslimana a od ču, zbog čuvanja časti muslimana mora čovjek se bori zbog njegov čast i kad umri zbog toga on će biti kao šehid i poslani šta sam jednom gledu kaba i rekao o kako lijepa kako lijep tvoj miris i kako ti velika kod Allaha subhanahu wa ta'ala i kako koliko imaš čast ali tako mi Allaha čast mu'min kod Allaha više od tebi njegov imetak, njegov krv, a ne smi misliš za dvoj brat osim hajrom. Ne smiješ, misliš, imaš mišljenja prema dvoj brat osim hajra. Rekla i kazala ni vredi braća i sestra. Čast musliman i muslimanka, to je nešto važno. Ako hoćeš da širi razvrat među ljudi i sestra, teško njemu. Dobi sam neke informacije da neki neće moliti protiv njega, ali će reći, jedan uzmi da nađi slika od neke sestra koja ima nikab, pa sad stavi na Facebook, nisam slika prije, prije toga. Hasbi Allah, ne malo, ili kako je to braća i sestra? Koliko ima tako ljudi da su, nemaju ni, ni, ni, ni najmani principu da ahlaha. I što će raditi kod Allah subhanahu wa ta'ala, ti se ponašao kao munafike ko su od doba Muhammada sallallahu alaihi sallam ko su pričali u časta Aisha radijallahu alaihi sallam, nismi tako. Čak kad vidiš neke sramota, sakri brat. Sakri brat, nismi pričat. Časti musliman iz muslimanka dobro paziti. I Boga mi, braće i sestra, nismo vidjeli nijedan diru časti musliman i muslimanka bez prav, da nije pao na, na ista rupa. Kaži, to je bila takav i nakav a to je ni istina. Ili taj brat takav i nakav. Dolazi vrema, proći vrema i doći vrema da ista optužba dođe na taj insan. Momini, kad čuje neki podvara, ne kažu, astagfirullah, neće mu ulaziti u ta priča. Mi ne interesujem toga. I kad doću jedan od ashaba kod poslanika, sallallahu alaihi sallam, i e, hoćeš da optužuje njegova žena kod poslanika, rekao njemu, dobro, pazi, kad hoće budi svjedok za nešto, vidi kako gledaš sunca, vidi kako jasno sunca. Isto kad pričaš, mora kao sunca reći, vidio sam, tako je bilo, tako mi Allaha. Dolazi trojica kod Umara Allahu anhu, hoće da obtuđi jedan ashaba, to je bio Mugaira ibn Šabak, Mugaira ibn Šabak, sa zinalog, a to je nešto poznato. A propisu je stavu mora četvorica, da dođi sa svjedočanstva. A dole samo trojica i šta je radio Omar? Rekao, alhamdulillah, šajtan nič bit visil, visel. A očinio kazna za podvora za svi tri. Razumijeti, braćo. Pa časte muslimani i muslimanka, to je važno puno. Da li moja, ja vidim da zad vrema i acija blizu punu, obavezno, obavezno, Allah voli da sakriš saramota tvoj brat ili tvoja sestra kad čuješ nešto ružno učinila dvoje sestra ili dvoje brata, sakri brat. Ili se lijep način učini savjet za dvoje sestra ili za dvoje brat. Reći vam neki primjer, jedan njegov ima Hazal. Pa ima kod njega jedan, njegov ima majz, radi kod njega kao radnik, kao, čuv, kao čoban. Koji vodi stoka. Pa taj majz učinju zemalik sa neke rukinije. Pa kada je vidio tako Hazal, išao odmah kod poslanika sa selam i rekao šta se desilo sa, od, od taj majz. Poslanik sa selam učinio kamenovanje za taj majz. Majz pobjegao. Majz je pobjegao od kamenovanja. Pa je ashab krenuli prema njema pa ufati njega pa su njega ubili. I kad su spričali poslanika sa selam šta su radili, kaže što se tako? Što se tako radio Hazal? Kad si vidio ovaj, što nisi sakrio ta sramota? jer ima propis u islama da boli da mi sakrim sramota neki insan koji učinio neke harama. Ali kad stigni ta čin kod imam, kod namjesnik, kod vladar, mora da učini šarijanski kazna. Ali prije da idi ta prijava kod taj vladar i taj, taj voda, može da mi sahrimo ta, idimo se lijep savit za taj insan. E, poslanča sallam rekao, koji sakri sramota jedan musliman, Allah će sakrit njegov sramota u sudnji dan. I u drugi rivajet, u dunjaluk i ahirat. Pa prema tome, braće, buditi pametni oko toga. Vidim da vrijeme ide brzo. Još nešto, braća. Ljudi, ima ljudi koji dan i noći pričaju. Ne gledaju svoje mana. A samo priča za mana drugima. Rekao Hasan al-Basir, rahmahullah, vidio sam neki ljudi koji nisu imali mahana. I kad su spomenuli mahana drugi, Allah učinio da imaju poslije toga dosta mahana. A vidio sam drugi ljudi. A oni su imali dosta mahana, ali kad su šutili na mahana drugi, Allah subhanahu wa ta'ala sakriju njova mahana. I kad vidiš nekako učinio pokajanja, pomogni. Ili da braća paziti od tvoje sramota za neki insan koji učinio neke greške ili neke greha, da on idi do inat. Da ti na takav način neći da, da, da, da, da pomogniš njega da učini pokajanje. Pa tu i nismije braća. Je poslanik sallallahu alaihi wa sallam rekao, o, koji vjeruju islama, koji prihvatuju islam jezikom, a ne olazuju imana u njegova srca. Nemoj uznamiravati muslimana ne modi da pratiti ova sramota. Jer ko je prati sramota njegov brat musliman, Allah će pratiti njegova sramota. A koji Allah traži njegova sramota, Allah će njega usaramotit, makar bijao u svoje kuće. Allah njega sramotit u svoje kuće, da Allah nas sačuva od sramočenja u dunjaluk i ahirat. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da primi od nas i od vas i tema i duga, ali tako je određeno molim Allah da budi taj govor e, e, dokaz za nas ne protiv nas to je moj govor a molim Allaha da oprosti meni i vama salamu alaikum wa rahmatullahi